panjang ya pangampura ampura sapa na sapa na ampura sapa panjang nerus Narruts ngadeng ndanya kerami danang diajar ngagal luuruan zaman kapungkur nyacap pena carita zaman bahola zaman bahho lu turunan zaman kapungkur nyacap kena carita zaman bahlak nyatan at yuran cuang ngawisakan di salahbeting negara anu ayahdina negara gede negara tataran Kidul negara Ciamis sahha mewujud calikdina korsi gadi nga depan diangkan channel lega na waretna Yana waretna genggalur nuuka pungkur Mapaimapahi cariitauka tunda bahila nyatan atuye dikis di adu manis di Sharroti Jatingemaya kurang nyatur kenyatana atuyejenenngan nana gu jadi papath di negara-gede negara tataran Kidul nagara Ciamisnya ngajaga ngaraksanya tanah atuh ya di tapal batas negara jenengan anak atnya tanah patih rayana anu nujuknya tanah ngaja gak ngaraksan negara ngajaga ngaraksanya tanah atuh ya hambarayaat marga nu jadi lanaranya tanah ditinggal kelingkulu jadi ratunya tanah ditinggalkan kuno jadi raja yajinya tanah patih Rayak mangsa naritanya tanahker ngalapunan ngajaga ngarak santai kali ganenya tanahpok ngandikan ngandikan tembalanannya tana patiraya a adalah beammin kula pati raya nanya tanah atung aja ga ngarakana negara-nagara gede negara tataran dilu negara Ciamis Baa dipikir-pikir sang sayaka pikir di rasa-rasa sangsa yakarsa si orangeng si mana orangengnya tanah arei jadi papapati geni nyata modern Kikar sana yuk dipikir-pikir ngenang nu jadi ratu ngenang jadi rajaang pangan Temp Sesa meninggal ke negara Sesa meninggalkan garwa sesa meninggalkan karton percaya kalau jadi papat percayakan kalau jadi papatiakula Patih raya orangengmana orangereng nya tanah Atuh ye nya tanah tersajang Gusti Praabu ratu galuh lang ngantun ke negara indit nganun ke negerinya tanah ngalakon antara tap di negara pinaihitan di tempat bangburuan yuk tapi nya tanahkerkula Alah jadi papati di negaranya narek bisakinken ku jadi ratu. Anu ya di negara nuker ngalakkonan ngajagang ngaraksanya tan tapal batas negara ngomong ke nafiye Kanu jadi ratu ngomonggen kanu jadi raja jenngan anakkuye anu Nyalikan setting binaturarata di negara gede negara tataran Kiddul nagara Ciami Mangkai tanya tanap pur-abu Ratu Galu. mangsa narita ker ngantun ke nyata na indit ngantun ke negeri ngalakonan guru tarak tapa ngalakonan tatarak tatapa di negara pinaitan di tempat pemburonan ngalakonan tarak tapa kawitan tanti teguh samping datang kabela gambira nganggeskeun di gedong dilipa warna diladi diladi karma Kebel guru nyatana menangna seratus pangadag besok pagi jaga baring bakal Mulang dikanagaranya tananlan lantaran etanagaranya tanah sok kuisi sok rem pansinku bejak soknya tanah keku bancang pakai uh etanu jadi raja emu tananaknya tananu aku yin emu tananaanu jadi ratu emu tanananu jadi raja Mangka air Nadi umongken kulu jadi papati majar mane enakku jadi ratu majar man enakku jadi raja majar mane enak buattenpaten papanganten Etanya tanarat Prabu Ratu Galun Nuker ngalakonan antarapa di negara pinaitan ada tuannya tanah busukna tering madu ada tuan tuh remesing ke Suma ganti Sukmakadangdang gedewa eta nyatana nuker ke di negara TK uninga nyatana atlet tasa kecap-kecap naka uninga nyatana uplak aplekna tembalan nana nyatana tuh iya kali gade prabu ratu galuh nuker antara kita tapapok ngandika dina selebet tingkat tipe dan kali lisang kangadang tembalan nana prabu ratu galuh waduh dipati Sunandipati Sampeyan Abong Canna biwir tediwegku letah ketulangannyatananyarita Sakap ingsu Bawa rasa gawakin nyatana inditt ngantun ke nageri Lunang ngantun kegara ngalakonan tarakapadina negara pinaitan supaya nyatana nagara tehjemmarlip Palo jinawih Kerta Taturharja. sepi supaya sepi paling supaya tongong rampok tapi ayin aku sampean Sunan Dipati diomongkan majar mana enak lu jadi ratu majar mana enak lu jadi raja majar mana enak lu aten-aten papa Papa nganten ye Sunan Dipati Sunan Dipati gerada goanya tanah ieu kaula mana kaulah mulangnya tanah kanagaraan utang tu bakalnya tanah nepungan kasampean. petnya tanah Praabu Ratu Galu nuker nga lakonan antara tapangan di Kadina Salbetingati A kayya tur balakannya tanah Praabu Ratu Galus Saaranntos nanga di Kadina Salbetingati kali ganas ingat karena Pura Daksina Pura kavitana Daksina Kawekasan Nyarpin mujud juluk punika ang ngalakon antara tapatnya tanah kali gane lilir nyari Prapur ratu galu kali gane lilir nya nyaring merabangun ngimpen sare sakedapan ya sakedapan Prabu Ratu Galunya tanah atas ngalakonan tarak tapa Kaligan lilir nyaring mangsa narita paranto nah lilirnya ring tuye ganncana carita bakal Unur di Nagara Pinaita bakal Mulang nya tan Kanagara gede Nagara tataran Kidul Nagara Ciami bakalnya tan ngadu Kapan Garwana An Nukol anuoranya tanah Dewi Naganing Rumland Dewi Panrenya Maangkannya tanah Beta Prabu Ratu galuhnyatakali Gade Unur di negara pinaita. kali gade bakal ngaraah kenana jampe hibar memakkin jalan manukanmakkin jalan awang-awanwalakunacuking angin yacukinggin Anya tanah undurna dalam sangrenya tanatu undurna Ratu galuh Di nagara pinai tantataskalakun antaraan bakal mullangangkangara Aina u Cuang tunda Lampa na At ye Prabu- ratu galung ngalakuannya tanah Bulang Kangara orangrang Cuang caturkendina negara gede nagara tataran Kidul nagara Ciamisnya tanah saha anu nuju calik disa peting ke Daton Atuh ynya tanah jenenngan Nana Debil Nagan Ru annguak kawit nanya tanah dianttunken kuno jadi Ratu ditinggalkan kuno jadiran aja Ngwapunan antarapak negara pinaynya tan ngalakonan ka kandungan keinginanyatan eh, api Etap bin nutria natenya letah kali gane paratos ngalahhir ke lahirkan tuang pinutra nyatapamo sampai nya tana poiidei poiminggu Deminggu De minggu diganti ku bulan-bulan datang tahun Eeta tuang Pinutra sampai ngalakonan dijenenganke kupi Nutri jenengan anak nukelis Dewi Naganingrum mini jenengan kenana eta tuang pinutrate hari hariang bangga iya eta pinutri nukelis Dewi Naganingrum saparantos lahir kenyataan atau eta tuang pinutra di jenengan ken Raden hariang bangga eta tuang di tanah dimongmong di asuhan nyatana siang deui wengi deui siang deui wengi deui tan alami malami tuang pinuttra sampai nyata na tiasa caca Delannyatalah dia asuhanku tuang pinut nyata lakukersajang ibu itu kayaka nana air nanya tanah tunda Lampaduis Devinaing rum nuker ngamongmong tuang Pinuren kurang cuang nyatur kenya tanah Prabu Ratu galunya tanon Mulang Tinagara pinaitan kali Gae air na bakalungngkanya tanah-kangara barng dukat na-agara kali Gae cumeluktinnu jauh cuma lambang tinuangga tembalan Na Prabu Ratu Galu Cumeluk nate kali gane amit Ratu mas amit garwa ragawaking anu kolot anu ngora Dewi nagani rumlan Dewi pangernya Amit raga datang calikin datang rampeskin ku sampean Barang coba dengi tes karasa gelis Dewi nagani rum te kali gane Kaulah nuntuang jeneng nuntuang jeneng gusti sumangga calik kaula nun calik sapang lampitan sumangga sumangga calik guru dag calik nyata nanti jenengan nana prabu ratu galuh saparantos na calik nyata tanah prabu ratu galu kali gede poksa sauran Ratu Mas Dewi Nagading Rumla Dewi Panggerja Bagjati Nemenan Aina paratossti akumpul ngaarium di Balai Rubongkok ngaronyok di Salbeting kedatoncu Dewin Naganing Ru kumaka ayayan sampeyan salami di kantun kenyatankuraga Wakinglapun antara Taapa tuh kaulan untuang jeneng wisi dalam sembahun raga Waking gumlar di bumi Agung cukup lumuran uka suhun jemba rampuran Nuditeddak hamdulillah raga Waking tenya tanah ayah dikaraton tenya tana at tay sawiijing apa kau lau kalayan benduka suhun calaka tarima auna terraga Waking parantos ngalahirken parantos ngalahirkan kau lau tuh tuang pinutranya tanah air raga Waking tiali ra padukanya Tanapa meget samalah raga Waking te benduka suun salah katame raga Waking te kumawasa raga Waking kumawani Eeta tuang pinutratenya Tanapa Rans di jenengan genku raga Waking dijennengan kenateraden Harang banget Lantaaran Sakawit Nam Sakawit namanya tanangantingan tiali Ra paduka Gusti Kaulau. poiei poiei Minggu Day Minggu De minggu sampai diganti ku bulan-bulan datang tahun Taa dungkap nanyaka paksa tuang pinutra dijenengan kerengkau lamu mangga eteta Mayanggaken boheng te tekentik ko-koraken suku genteng beloken Ratu Mas Dewi Naganing rumbak jat Ti menang. raga Wakingaros bung ngar wattasuta bunga ngar watana yen raga Waking paratos gagadan tuang pinutra Sennengan anaknya tana Raden hariangpang Bag ja lu daya papa dana cu gelis Dewi panernya garwararagawakkingan Ngropon gitu De calik bagersatata kaulanung kauula nudi tinggal Seangaangga piyakawakki ngogeng ngaturaken cembapang bakti kau unjukgampal sal ra padkanyaga temben teg teken ditik rogoroken suku genteng peloken ditari masakabeh cu Ditari masakabeh semapang bakti sampeyan Didicat di nati Salari nemmukenku a Waging Sir baggger Dewi Nagan di Rumland Dewi Panrenya. Ana kadung Kapannyatanakkuraga Wakinta skalakonan antararak Taapa sampeyan ula tarima payya Ula tarimaa kuraga Waking bakkali Kantun Gende Jatanana rikkalakonan siram ketampianpata mana Laaran raga Wakinnta skalakonannyatanak tarak Tapatchan Suzuci Ki kannyatanak Baer Dewi Nagani Rumlan Dewipanggungnya Kalan untuang jeneng Gusti dalam At la mukiunnya cara na nuhun nuhun pisang nghun pisan ragawakking ogetas ngalakunan ngalahirken tete can Suzuci nara ayu naragawakking re kiring kauulaun re kiring siramka tampiang patamaan hmm, Dedo tinnemen menan bager Dewinlah ganning rumgarwara gawaking A na nya tanana sampeyan rek mil nyatan tulu jantan garwaek ngalakonan milu itujengraga waking ngalakonan siram kapianpataamanan kehelaanan bag sanya tan naraga waking tekengging kue kasarengan kuseing sahabate entong boro lu jantan garwa ce pari basaana inung suku tekegi nyarengan gitu pagi. di mana ulang raga Waking Yu orang chuang siram nika tampian patamanan cuang nyata siram Babarenngan baggeri Duh kaulanun tuang jeneng Gusti dalam hari itu aturan mama nyamangga Maga purraga waking dijurung laku Purraga waking didiumbar Kalan tuangjanneng Gusti tapi mangka dek nyatan aja dimana Mulang Raraga Waking Gerja JabPTK Tampianpataamanan mangga Ratuman Luntanya tanap Prabu Ratu Galuh Ayena umurtinanapangkonan Nujantangarwanyatana Dewi Naganing Ruland Dewi Pannya tanap Prabu Ratu Galuh undur Tinalapettingkaraton Nusanya tanah lain rek ngalakonan siram kappian patamanan tapi rekmarrik saken papati nanya tanah nu aya di negara Anuker ngalakonan ngajaga ngaraksa Atnya tanah Praabu Ratu Galuh undur nati nasal beting Karaton Ain nanya tanah terus bakal ngadung kapanunu jadi papatin anu ke ngalakkonan ngajagang ngarak tembalan na Prabu ratu kalau hatiye dungkap na karena pangkonannya tanah sunannya tanah aku jadi papat pati raya najenngan anak Kali ke tembalan na Prabu ratu kalau cuma lutrin jauh cumalah bangtin ruanggang Amin Sunan dipati Aminkiraraga wakil bakal menanya momen tangan yang engggal datang carikendatang rapeskangu sampeyan Sunan dipati nya tanah patih rayaana kadung kapan atkun jadi ratunya tanah kadungkapan ku jadi raja kali Gae moloho kembang kadung molototot matasi metunya tanamangsanarita kali gan tembalan pati raya tem kali Kang jeneng Gusti dalam sambahan raga waking gumelar di bumi Sumangga cale iya Ya jeng na atu di Gusti Patih Raya nakaulanun Sumangga cali Tuang jeneng Gusti ya di Gusti pati raya na kauulan untip payunya nggak kene sembapang mati kau unjuk dampal salir ra pad dukabbok milih baik atau ya di Gusti lega kirang tata lengga kirang titis segong melongong lukalanyak campk Aduhlay Quan uang jeneng Gustis sembahun adi-ais sa pange si nageri sumangga cali Aduh yai Gusti nyaanggaken boheng tetuk ti ko-goro ke suku genteng beloken kasalrap padka The aduh eh sus susuangga eh calik jeungng Abigunya tanahjeng Abi Gustipati raya naya Sunan dipati Bagjatinemen menang A naragawaking nya tana gasik ditampi apinya tanah gancang dicalikkan ku sampeyan pelakara sembapang Bakti sampeyan ditaririmanyatah yakurragawaking eh, Sunan dipati rayaa nair raga Wakinyatah Dinasgedan Kapunga hatnya talangan donga dungkapan sampeyan Yaatan tuyeraga Waking sap plekara dua plekara tilu plekara panlatu Morrojog tam pararapan dungkap tana pangkonan sampeyan Iya ah Tuba Aduh Aduh tuang jeneng Gusti dalam sammbahun raga Waking Nabi Gusti nyata sadaya atau sumangga pada ayah pikir naon kaulan untiasa tiasana jauh ngapaduyu tembut anggang lalayaran jauh ngajuk juga anggang marana Kerasa jang Gusti nyata na dungkap temasian ibarti anggang na sumangga Atuh saya wak balaka jeng Abdi Gusti aduh alayu Duh aduh es sumangga es susu sumangga atau yabigus dipati rayanak ya Sunan dipati aunannya tenat sapplekara dua plekara mm, sap plekara aturktumanya Ka sampeyan q kuma Hakaian sampeyan salila di kantun kenyatankuraga waki ngalakonan guru Tar Tapatiga di negara pinaittan iya Aduh Aduh Gusti sembahu Nabiapangge si Nagri upa man tumaros kabi Gusti pati raya na salami dikantun keku Salira paduka Alhamdullahha is ayahdina sehat walafiate ya sabijining apa sawwang sunnah atau salirira paduka guststikuma kaulangngu raga Waking Po Kitud Sunan dipati sap plekara ka dua plekara atau nyatanak aku maakaayaan nagara salila diantun kekuraga Waking kalayayan hamba aya ya Aduh Gusti dalam sempaun raga Wakiuh paman naroskan masalah negara Alhamdulillah negara tebarang Abdi Gustiinya tana mapatihan di na negara Alhamdulillah Abdi Gukun singing nyiksi kapas sian Bungsingnyiar-nyiar kap padadesaannyatah Abi Gusti Te terus terrang baikkurilling di I Nagara Alhamdulillah hambara ayat digara Te tentram ayam nyatana suburmakmur Jemarli Palo Jinawi Kerta Taraja kaum Tani Sugih muki para pedagang nya tanah ayatdina Kemuliaan Kaulani tinggal atuh balakora wa bala kaula tentram Barina ayam sapi paling tongong rampok gaya sabijining apa Aduh alayyu eh. de aduh The hmm. de Tinemen menan Sunan dipati jadi dis sampeyan teges bisa ngaman ke negarages di sangat suhambararaya ya itu kaulanung Gusti menurutnya tanah Abdi Gusti nga jaga ngaraksan negara atau jadi negara-gede negara tataran Kidul negara Ciami etam menyanggaken bohong tekenna ti ko-ororoken suku genteng beloken Abdi Gustipati raya na kaulanun Ad Allah eh, yuk eh. aduh Sunan dipatih Sunan dipatih syukur Bagja Kaayangan la pun bener sampeyan guys bisa ngajaga ngarakanagara guys bisa ngajaga ngarak sahambaharayat tepaingane eh, Sunan dipatih tepaingane Yen sampeyan ngomong ke nyatanah yuka kula nyatanakan lu jadi ngomong nyatanakan lu jadi ratukan jadi raja majar mane nyatanah enak lu jadi ratu majar mane enak nu menjadi raja majar mane enak nu tenatenpaten papaanganten papa raun y sunan di patih Patih ray. bahwa rasa nya tanah yekulanya tanah jadi ratu kakoncara jadi raja Nyalikan si tinggal binatura rata cekal dom tali kerta dedam para denda penaliti ping kancana legga Igna waretna bahwa rasa mana bisa neindit nganun kenagriluang nganun ke negara ngalakonan terraktnya tanah hayang tentrem ayamnya tanah atau Yinagara subur makmur jemar lipah Lojijinawi tapinya tanah ayeak ku sampeyan disebutkan enak lu jadi ratu enakku jadi raja enak wat tenten papaten papaanganten paparaun y sunan dipatih Palebahh mana lu jadi ratu enak Palebah mana nu jadi ratunyat-nya tanah nu jadi raja ngenang anu disebut kenya tanah Palebah mana disebutkan enak lu jadi mata poiye sunan dipatih-patih rayaan a nyatang ngalakonan Tarpadina negara pinaitan nyatana saking hayang kapang dijengka muliaan Yenagara tapiku sampai yang disebutkan enakku jadi ratu enakku jadi raja enak waten papaten papaanganten paparaon Sunanipatih Patih Rayana Ayeuna nyat naraga Waking dipikir-pikir sang saya ka pikir di rasa-rasa sang saya karsa tinggal horeng si mana horeng nu jadi ratu nya tanah nu jadi raja entong borro nya tanaku balaarea sanagara entong boroknya tanah atuhku hambara yat sanagara nya tanah ainakula nu jadi ratu nu jadi raja papatihna soangannya tanah sampeyan ngomong ke karraga bakingsa kawenang-wenang bea Sunan dipatih lamun benar sampeyan guys bisa ngasuh negara guys bisa ngasuh hamba ayat lamun benernya tanah sampeyan guys bisa nya tanah atau yang ngasuh negara ngasuh hamba ayat bisa neleman hamba ayat bisa nelemannya tanah na negara be nutaya papa anya tanah kaula terusang banyak tanah menjadi ratumu menjadi raja sebab sampeannya tanah nyebutkan enakmu jadi ratu enakku jadi raja Jung sampeannya tanah gera alaman jadi ratu gera halaman jadi raja sampeyan gerak jadi ratunya tanah sampeyanja raja Inya tanah Kaula bakalnya tanah masrah ke negara kaulah bakal masrah ke kerajaan Kalah bakal masrah kenya tanana angguan kejaan gerak calikanku sampeyan Sa plekarnya tanah yekula bakal masrahken angguaan Karajan Jogger Anggeku sampeyan K2 plekarannya tana gawaingrek masken garwaasa dua 22uhnya tanah Dewi Naganing Rumland Dewi Panernya peger sampeyan K2 Klunya tanah yekula bakal nitip ke negaranya Tanaka sampeyan dimana tuang pinutnya tanah ayena sampeyanjunggera caliikan di negaraku sampeyan tapi dimana tuang pinutra? ragawakking jenengan anak Raden hari yang bang tuang Pinutratin nugelis Deganing rumnya tanah garwakula dewasa na gara-gara pasrah kenya tanah atauuka tuang putra kulanya tan kaulanya tanah waktu tadi kasebut jadi ratu Kermak baju kakoncara jadi rajanya tanah Ker masih ka angenya tanahku balarenya tanahku masyarakat tangara ayennya tanah kula bakal masrahkenkah sampeianjung gera lampahan jadi ratu lampahan jadi raja tapi sampeyan saatnya tanah aina bakal sana jadi pasriahan negara sana jadinya tanah di pasahan garwa sana jadi pasrahnya tanah angguan kerajan tapi sampeyan baka Boganggaraaran waktu tadi sampeyan bogangarannya tanah atau Yepatih rayaanatina negara Banjar Sari tapi Aina sampeyan baka Bogangn lamun galuh galuh panutup. namun raja-raja penyelanga Jung gerak ange-anggean kerajaan yenya tanah kula praabu ratu galuh rek ngalakonan per kula ratu galuh bondan rayanya tanah bakalkon sebabnya tanah tong boroku masyarakatnya tanahanagara tong boroku hambaraya tangara sampainya tanah kulakulu jadi papati serngan guys dimo mungkin etannya tanah na prabu ratu galuhnya tan api Yepas serean rejengmu jadi papati tapati rayana samhalakon molook membangka di melott matasi metensa kedapan teleme nyarek Margau jadi lantarannya tanah atuh tanu jadi nyata jadi rattuunu jadi Rajang uningnya tanak-kana dirinantas ngomong kedina negara Aanya tan barang dipikir-pikir ratu ternyata laku pati nyata laku pati rayana. Kali gane pok ngandika kadina salah petingati Popo i. Beang. Hmm. Kula patih rayana nyata na ayana memang kaulah nyata na ngomongkan jadi ratu memang kaulah ngomongkan jadi raja. Ha lamun kinya cara na dipikir-pikir Nu jadi ratu Nu jadi rajanya tanah ipis me naon sababna ainnya tanah atau y negarakala konka dipasrahkan Kakulanya tanah atau garwasa dua-du dipasrahkan ke kula karton dipiwang didicakan kugula At lamun kinya caraana kula salah lamun tenaima. lamun kitunya carana salah lamun kulanya tanda ditedek. bagja kerkula bagja nutaya papadana padahal naon salah nanya tanah yen kula salah patih rayana nu jadi ratu nu jadi raja sesa kawasarek ngahukuman kakula nyatana model kumaha bae moal ayan nyatana anu nolak mual ayan nu halang halang tapi lamun kitu carana nu jadi ratu nu jadi raja ipis meer ipis meer be bagja kula bagja nudaya babadan patuetanya tanah patih na saparantos nangan di kadina salabat ingati na tueta di ang, nyata na di pasrahan angguan kerajaan teket nyata na terus gancang bakal dibake kali nyata na eta barang anggo angguan kerajaan kali gane kebiar nyata na ibarat jambe di belah dua raraina sami banget dengan anasami Lir ibarat jambe di belah dua etapati nakal ayan Prabu Ratu Galuh anu ngalakonan perlop deh de de de de de de de de rapati rayananya tanah airina ngagaduhan jenengan atauterapi ngagaduhan gelar lamun gal-galluk pan utup lamun raja-raja penyelam emmu eh, tanah Patih rayaana jadi masalah perkarangan hi raya nanya tanah nganggo angguan kerajaanynya tanap at kalinya tan bakal Boga gelarnya tanah gal lupa nutup raja panyelang eh lupa nutup raja panyelangnya tanah Aina sapparas na nganggo angguangarajaan kali Gaek praabu ratu galup and yadina pangkon anak kali kalau hilang tanpa karenanya tanah hitabari kalengit Ratu gal lupa lah prabu-ratu galuh kaligan poknya tanah aya sawwarang awang-awang y galuh penutup ja penyelang aininanya tanah sampeyan paras nganggo angguan keja Aina sampeyan Bogangaran Galuh panutup raja-ja penyelang nung gera olah negara tapi besok pagi jaga Baring dimana negara Ayh bansang pakai wku di mana negara ayah pakai truk. nyata na sampean ayah pakai truk tuh gerak datang ke petapan Gunung Padang didinya ayah kai pandita pandita anyar sakti mandraguna. Toto sane bojana kulit ganti sukma kandangnya dewa. Etat Eta tembalan ada Prabu Ratu Galuh. Kemarinnya tanah ngalengi tanpa lebih hilang tanpa karena Prabu Ratu Galuh teh kali gani gejli atau ya calik di petapan gunung apa ada. di petapan Gunung Padangap Prabu Ratu Galunnya Tanangalakunan Perlo salin sipatna salin rupannya tanah salin jenengan Aina tun Prabu Ratu Galun kurang Cuang catur kenya tanah Galuh Panu peja penyelang bakal mulangnya tanahpe tadi tabal kenyatanati peal batasgara bakalnya tanang adu kapan garwasa Paana ini sampingan nyata na jenengan jenenganana Dewi nagani rumlan Dewi pangrenyang Atu eta na kalupan untuk raja penyelang Paraon sepung amarwata suta bunga gunung amarwatana Undurna nyatana ti Tapal batas nagara teh kali ganelar Ponggawamnya Pak nate kali Gae Bar remuti nyuku papa sungai jega kekseserian rengkenek igeligelan Bar mawauka bunganyat nya tan Bar mawauka bunga etap nya tan lupa nutup Raraja penyelang undur nate Kaliganela pengwami yang maaba Bunga yang angkat gendok genduk dayu Angkat ngoyak ayu nata ngoyak jagat Malaki di kolong langit Lalanang di kolong jagat Mudah-mudah kata kabuana Mudah-mudah kata kabuana Eh, kata kabuana kang ayeuna tangalung bayang angkat ndep ndep dayo angkat moyang moyang jaga tata lalaki di kolong langit lalanang di kolong jagat muda muda kabuana. buana